Naam. Hadithi hii inayofuatia ya tisa hatutoisoma kwa sababu ya muda mdogo, isipokuwa kuna faida tu hapa ambayo ningependa tufaidike nayo katika hadithi hii tuliyosoma leo. Lakini faida hii e, ingeanza kuirudisha nyuma kwa wale wenye vitabu, fungueni باب فصل الحج إلى العمرة الحديث الأول إلي تفات فايدة ترود حديث يا يمنز كتكم هو الحديث الأول الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال احل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس ما أحد منهم حد غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال أهلكت بما أحل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها أمرا فيطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الحج فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأهللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطاف بالبيت نعم sehemu ambayo tunaitaka tupafaidike nayo ni hapa wahadhat Aisha mama Aisha akaingia katika siku zake akapata hedhi fanasakat almanasika kullaha mama Aisha radhiallahu anha akafanya matendo yote ya ibada ya hija ghaira annaha lam tatuf bilbait isipokuwa jambo moja tu la kutufu alkaaba hili kufanya, lakini mambo mengine yote ya hija yale akayafanywa yote na alipotahirika watawafat bilbaiti akafanya tawafu katika alkaaba nafikiri hapa tukubaliane ya kwamba tunataka tuizungumzie hii kadhia ya mwanamke anapokwenda hija akawa amepata siku zake. Kwa hiyo maana nikakurudisheni katika hadithi hii ya mwanzo, bibi Aisha kumbe alipata siku zake, na kwa mujibu wa, wa sharhi ya Ibn Uthaymeen anasema alipata siku zake wakana haidhuha <clears throat> bisarf kabla kudumiha bimakkat yaumi yaumi biyaumi msafara kabla siku moja kuingia makka bibi Aisha akapata hedhi point hii ya underline kisha leo tumesoma bibi Sofia radhiallahu anha amepata hedhi lini usiku wa mwezi kuamkia mwezi ngapi tatu sasa tutachanganya haya mawili sasa huyu amepata siku zake siku moja kabla ya kuingia maka ina maana kabla ya ibada ya hija mama safia alikuwa shafanya ibada zote za lakini akapata siku zake baada ya kufanya matendo ya hija mpaka tawafu lifadha akawa amefanya kwa hiyo endapo mwanamke aenda kuhiji maka atapata siku zake katika zile pirika pirika za kule atakuwa na hukumu gani hukumu ni ile ya bibi Aisha kwamba akamwambia bwana bibi Aisha eh, riwaya inasema akafanya matendo yote ya ibada ya hija isipokuwa kutufu hii ni hukumu iko wazi lakini sasa je mwanamke ataka kwenda kuhiji lakini hataki akumbane na kadhia hii akifika kule apate siku zake aingie katika mfumo system kwamba asifanye chochote eh, afanye mambo yote isipokuwa aye swala la kutufu alkaaba hili ndilo ambalo ningependa kwamba tupate faida katika nukta hii ama kwa mujibu wa fatawa za wanazuoni mbalimbali wa kisasa na kisalaf wanasema idha khafat almar'a nuzulu alhaidh kabla tawafiha lilifadha endapo mwanamke atapokuwa ahofia huenda akapata siku zake kabla ya kufanya tawafu lifadha ambayo ndio hiyo siku ya mwezi kumi ile ya munahari وكان لا يمكنها البقاء في مكة ولا العودة إليها بعد الذهاب منها na ikawa sasa mwanamke huyu hawezi kubakia katika mji wa maka abakiwe mpaka atoharike akafanye tawafu ifadha au hawezi sema ah, mazali nimepata yani siku zangu ache mie nirudi katika mji wangu halafu nitakuja tena kufanya tawafu ifadha ikawa mambo haya yote mawili ni impossible kwake kwa hiyo falaha wanazuoni wanasema an tastamila dawaa anaweza akatumia dawa limani alhaira kuizuia hedhi lengo litatamakkan min at-tawaf ili aweze kutufu katika tawafu al-ifadha jambo hili <coughs> litakuwa ni jambo ambalo linaingia katika mlango wa dharura وقد روى عبد الرزاق في مصنفه katika musannif wa Abdul Razak mujallad wa kwanza ukarasa nambari 318 ametoa hii athar anasema anna ibn Umar radhiallahu ibn Umar radhiallahu aliulizwa suila an imra'atin kuhusu mwanamke ambaye tatawala biha damu alhaidha damu ya hedhi ikawa imesonga kwa maana yaendelea tu kutoka yaendelea tu kutoka fa aradat an tashraba dawaa mwanamke huyu akataka sasa kumeza dawa kunywa dawa lengo yaktau damu anha ili ile damu aikatilie mbalini isitoke jibu ni kwamba falam yara ibnu umar ba'san ibnu umar hakuona kwamba kuna tatizo lolote katika hili kwamba mwanamke akihisi ya kwamba mimi huku ninakokwenda kuiji huku siku karibu na ile tawafu lifadha nitakuja kupata siku zangu mimi kwa hiyo mm, akachukua vidonge au akatumia dawa ili kuizuia damu Ibn Umar akasema hakuna tatizo lolote na isitoshe wanaata Ibn Umar al araqa ay wasafa laha dhalika dawaa laha akaisifu hiyo dawa inaonekana hii ilikuwa ni dawa ya kunywa ya maji qala muammar akasema muammar ya kwamba wasami'tu ibn abi najihi yus'al an dhalika na vile vile nimemsikia e, ibn abi najih akiulizwa swala kama hilo falam yara bihi bahsan ibn abi najih naye vile vile hakutia dosari katika mwanamke inapo anapohisi ya kwamba anaweza akapata damu na ikashindikana kufanya tawafu lihifadha basi akaweza kumeza dawa au kunywa dawa na vile vile e, Abdurrazzaq katika musannafu yake warawa an atahi annahu suila an imra'atin tahidhu aliulizwa juu ya mwanamke ambaye <coughs> alikuwa amepata hedhi yaj'al laha dawa mwanamke huyu amepata hedhi lakini atumia dawa ili dawa ile fatarta fatartafa haidhataha ili aiondoe hedhi asipate damu ile ikatike <coughs> kama hiya aliulizwa je tatufu anaweza kufanya tawafu qal akasema ata naam sawa hakuna tatizo lolote maana yake ni maana yake ni kwamba mwanamke amepata hedhi sasa anataka akafanye tawafu hawezi akatumia dawa dawa ile ikastop damu lakini sasa ina maana baada yeye yumo kama mfano mwanamke siku zake za hedhi ni siku tano siku ya kwanza imetoka ya pili akameza dawa ina maana zibakia siku tatu sasa swala linakuja huyu mwanamke atakuwa bado yumo ndani ya zile siku zake lakini damu tu haitoki je anaweza kutufu eh, ata akasema naam anaweza akatufu endapo tu ametwahirika ile damu haitoki kwa maana hiyo basi ni wanawake wanaweza wakatumia dawa kwa lengo la kwa maana ya kwamba dawa hizo ya kuzuia hedhi ili waweze kufanya ibada zao za hija na vile vile katika fatawa islamia mujalada wa pili ukurasa 185 aliulizwa ابن باز رحمه الله سئل الشيخ ابن العزيز بن باز رحمه الله ما حكم الاستئمال نين حكم يكتمي المرأة من منعك لحبوب منع العادة الشهرية يعني في دونجهيبيو يعني pills kwa lengo la kuzuia ile ودام wa damu wake في أيام الحج كتكما سيكو الحج فأجاب رحمه الله ابن باس أكجيب لا حرج في ذلك حقنا تتيزو حقنا وباية كتكهيلو لأن فيها فائدة ومصلحة كسبب دنياك كنا فائدة ومصلحة كبوة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تعطل رفقتها إلي أطوف بمجنواته na ili vile vile wale watu waliokwenda nao wasio wakamkimbia kwa ina maana suala hili vile vile aliulizwa ibn Uthaymeen rahimahullah <coughs> katika fatawa alislamia mujalada wa pili ukurasa 237 aliulizwa imra'atun hadhat wa lam tatuf al-ifada mwanamke amepata damu lakini hakutufu tawafu al-ifada wataskunu kharijul mamlaka na ana, anaishi nje ya Saudia wahana waktu mufariquha almamlaka na imebidi sasa muda wake wa kuondoka visa ile inaonesha kwamba yeye aondoke siku fulani huyu wala tastatiu taakhur wala hawezi kuchelewesha akasema bwana mimi nipata hedhi kwa hiyo ndege yangu naakhirisha mpaka iwe si tarehe fulani wala yastahilu audatuha wala hawezi kabisa kabisa kurudi tena maratan ukhra akasema shekhe katika jibu lake refu lakini anasema kwa tutalikata kwa sababu ya muda anasema fa fi hadhihi alhala katika hali kama hii kama ilivyoulizwa yajuzu laha inamruhusikia mwanamke huyo antastamila wahidan min amraini afanye moja katika mambo mawili mwanamke amepata hedhi lakini hajawahi kufanya tawafu ifadha na siku ndo zimeisha wasuudia hataki mchezo simaliza yalla eh, yalla haji roh roh roh sasa afanyeje Sheikh anasema moja katika mambo mawili la kwanza ni fa imma an tastamila ibra eh, ibra ibra hapa kusudia ibra kwa maana ya injection injection hii tawakafu hadha dam istopishe ile damu yake watufu na vile basi yatufu ambayo hapa shekhe amesema ni, ni shindano lakini mara nyingi inatumika vidonge na pills fulani ambazo vidonge hivi matumizi yake kabla hujapewa mwanamke hajapewa anaambiwa atumie kidonge kimoja mara tatu one time three na atumie three days before yani mwanamke anajijua kwamba mimi siku zangu zinakuwa tarehe fulani na fulani fulani. Sasa siku tatu kabla damu siku zake za hedhi atumie dawa hii. Naam, ikifika basi damu inakuwa haitoki. Kwa hiyo shekhe anasema moja, yani alternative, ima atumie dawa ili kuistopisha damu wa imma an tatarajjama biljami, ima ajifunge sasa yamna'u min sailani dam ila almasjid wa tatfuli darura sasa inabidi ajifunge kwa maana kujifunga hapa itakuwa zamani lakini kwa sasa ina maana atumie wanasema taulo za kike ili ile damu isije ikachuruzika msikitini basi na atatufu sasa angalia kwamba kule tumeona mwanamke akiona siku zake haruhusiwi lakini hapo shekhe anasema basi atatumia taulo za kike alimradi damu sichuruzike na atatufu lakini hii itakuwa ni lidharura kwa dharura وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح والذي اختراه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما شيخ الإسلام بن تيمية alitoa fatawa huko nyuma huko kabla Sheikh Uthaymeen kwamba ikiwa mwanamke hakuna budi amekwenda na watu anataka kutafanya tawafu lifadha akapatwa na hedhi lakini watu wanataka kuondoka je itabidi abakie yeye peke yake mpaka hapa atoharike inabidi aondoke na kuja tena tabu basi naam dharura atavaa taulo za kike atafanya tawafu lifadha pamoja na kwamba yeye katika hii minbabi dharuri walivyoelezea mashekhe katika hali kama hiyo وكسيما قم في مثل هذه الحال للضرورة وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج نبيل بلي أكسيما الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر لكن إكيوا منمك يي سفيري akarudi kwao lakini baadaye akaenda kufanya tawafu lifadha kwa siku nyingine eh, basi hakuna ubaya wote lakini hupa ataporudi <coughs> ajue ya kwamba la tahillu lazwaj hataruhusika kukutana na mumewe liannaha lam tahillu tahallul thani kwa sababu hakupata ile tahallul iliyokuwa completely ya mmoja kwamba moja kwa moja inabidi abakie baadaye aweze kurudi almuhimu ilikuwa tu nataka tufahamishe kwamba mwanamke endapo atapokuwa amepata dharuri ya hedhi katika ibada yake ya hija anaweza kutumia vidonge au mwanamke anakuwa katika hali ambayo mahesabu yake akikanyaga tu ardhi ya Saudia baada ya siku mbili tatu kabla hajafanya ibada ya hija atapata siku zake basi anaruhusika kutumia vidonge kwa kuzuia hedhi ili aweze kuifanya ibada yake ya hija katika hali ya ukamilifu naam tutasimamia hapa kwa leo biidhnillahi taala tutaendelea katika hadithi inayofuatia wiki inakuja alhadithu atasi naam kabla tujasali kuna mtu kaleta swali inafaa kwa mwanamke kumeza vidonge katika mwezi wa Ramadhani Eh, huyu muulizaji swala anauliza mwezi wa ramadhani nafsi shei maulamaa wote wamejibu hili swala kwamba mwanamke vile vile anaweza akameza vidonge mwezi wa ramadhani ili asipate damu kwa maana kwamba aweze kufanya ibada zake vizuri katika mwezi huo kwa hivyo e, hija na ramadhani ni sawa sawa katika hali kama hiyo hakuna ubaya wote kwa mujibu wa fatawa za maulamaa mbalimbali. Naam, kesho alfajiri inshallah darasa letu la alfajiri litaendelea au litaanza tena upya, na tutaendelea inshallah tena kesho baada ya maghribi, kitabu chetu kile cha ujubu ifau lihya. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم